الله والله والله والله الله والله والله والله الله والله ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم Kaže, zar oni ne znaju, oni koji čine grijehe i hoće da se kaju, ili oni koji se kaju, zar ne znaju, ubjedljivost dolazi, bolan do tebe, zar ne znaju takvi da Allah je taj koji jakobelu teubete, koji prima teubu. Samo to radi. Neće te tvoj gospodar nikad vratiti. Nikad. Nije kad neko nekome od ljudi uradi, pa mu dođe posle kada traži halala, kad nikad halalit neću. Jel tako ili je tako? Međutim, Allah žele šalu da mu ne znam kakav prema grijeh njemu uradiš i da mu dođeš, prihvata ili ne prihvata? On kaže da prihvata. I gotovo. Jakbalu teubete. Ujekhudu sadakat. I on je taj, kaže, koji pasti izraza, subhanallah ilazim. Jekhudu sadakat, taj koji kaže, prima sadaku. A, Subhanallah i ladi. Prima sadaka. Kako sadaka? Zekate vjernika, sadakatul fitre vjernika, sadake vjernika koji daju. Otkud Allah prima takvu sadaku? Otkud Allah prima zekat? Otkud Allah prima sadakatul fitre? Jel mu treba tu? Ne treba tu. Ali on kaže on taj koji prima tu sadaku. Rivajet bilježi mamut Tabarani u svojem muađemu kabiru i bilježi imam u tabelu u svome tafsiru sa lancem prenosilaca koji nikakvoga pregovora nema. Da je Abdullah bin Mas'ud rekao Inna sada Inna sadaqate taqa'u fi jedi Allahi قبل أن تقع في يد السائل sadaka. Prije nego što onoga koji traži, prvo padne kaže u ruku Allaha Đerleša. Ovako dolazi, Abdullah ibn Mesud govori. Koja je Abdullah ibn Mesud? Ashab Allaho poslanika sa osaleme. Jel ovo Abdullah ibn Mesud može reći po svome nahođenju? Po svome nekom ištihadu? Ili je ovo čuo od Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam? Iako je ovo govor njegov, a se kaže ovo ima status čega refa? Zašto? Jer govori o stvarima koje su veoma opasne. Jeste. Ti da znaš, jer tu prvo padne u Allahovu ruku, prije nego što padne u ruku sajnom ko traži, moraš, to imaš dokaz šarijatski da si čuo od nekoga. A šarijatski dokaz se uzma i samo iz Allahove knjige u njegovo vrijeme i govara Allahom posljednika sallallahu alaihi wa sallam. Prvo padne u ruku Allahu, a zatim u ruku onoga koji traži. Ha? Sad, ovdje odmah imamo sada raspravu sa kome? Skoro na raspravu ovdje imamo. Sa ješarijama, sa maturidijama, sa džemijama, sa ma'utezinima, kaže šta ruka gore dole. Kaže ruka, Allahova ruka, jedu Allahi, fauka i dihim. Allahova ruka bila je iza njihovi ruku, kako kaže uzvišeni. Lejse ke mitlihi šeji, wa huve sami'ul basir. Ništa njemu nalik nije. A ima vid i ima sluh. A ništa mu ne liču njegovih stvorenja. A vid ima, ima. Sluh ima, ima. Kakav je, ne znamo. Zato i ovdje kažem, kakva je ruka? Ne znamo. Ima ruku, ima ruku, za sebe kaže on. Braćo moja draga, jedan puta Allah mi je svjedok, došao nam je jedan novac ili došao mi jedan novac za nešto da se proslijedi. Kad sam ga stavio u džep i posle kad sam ga trebao proslijediti, vidio sam tada tek da taj novac ima specifičan miris. Pa sam ga pomirisao i mirisao je mirisom miska. To mi se dogodilo samo jednom. Da je onaj koji je proslijedio taj novac da pomogne Allahu Đalešanu vjeru i da nekome se dadne sadaka, namirisao je taj novac mirisom. Vjerovatno zato što je znao da je tako i Selef radio. Kada bi htio da podijeli sadaku, ne bi došao, pa evo, izvadi džepa, evo. Zašto? Ne. Nego bi dobro vodili račune, jer su znali da taj novac prije nego što dođe na mjesto na koje ona nijetio, dođe u čiju ruku? Ruku Allah subhanahu wa ta'ala. Pa nisu dozvolili da bude osim šta? Na mirisan. Najljepši mirisan koji si imali.